Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Շարունակվում է նախագահ Բակո Սահակյանի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ավստրալիայում գտնվող պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Նոր Հարավային Ուելսի խորհրդարան։ Այսօր սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հադրութի շրջանում հաստատվել են համայնքների ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվություններն անասնագլխականակի հաշվառման մասին։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Արցախի հանրապետության եւս մեկ բազմազավակ ընտանիք նորակառույց բնակարան կունենա։ Կառավարության որոշմամբ ապրիլի 2-ի աշխատանքային երկուշաբթին տեղափոխվում է ապրիլի 14-ը շաբաթ օրը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 14-ին այցելել է Միացյալ Նահանգների կոնգրես։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակոս Սահակյանը հանդիպում է ունեցել արտաքին հարցերով հանձնաժողովի մի խումբ անդամների հետ, քննարկել Արցախ-Միացյալ հարաբերություններին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Այնուհետև կոնգրեսում կազմակերպվել է ընդունելություն նվիրված Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձին։ Իր խոսքում Արցախի հանրապետության նախագահը կարևորել է Միացյալ Նահանգների օրենսդիր բարձրագույն մարմնում կազմակերպված հանդիպումները, նշելով, որ դրանք նաեւ մեծացնում են մեր պատասխանատվության աստիճանը համառ ու քրտնաջան աշխատանք իրականացնելու, երկկողմ հարաբերություններն էլ ավելի խորացնելու ու զարգացնելու գործում։ Ես լավատես եմ, հենց այդպես էլ կլինի, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մենք դիտարկում ենք որպես բարեկամ երկիր, պետություն, որը միլիոնավոր հայերի համար դարձել է երկրորդ հայրենիք։ Լավատես եմ, որովհետև մենք այստեղ ունենք հավատարիմ, ազնիվ եւ անշահախնդիր բարեկամներ, ովքեր արդեն երկար տարիներ մշտապես Արցախի հետ են աջակցում են մեր ժողովրդին աշխարհին ճշմարիտ տեղեկություններ ներկայացնում մեր երկրի մասին։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր բարեկամական կապերը դրանք համարելով մեծ հարստություն, շեշտել է իր ելույթում նախագահը։ Բագոսյանը նշել է, որ մեր հանրապետությունում կարևորում են ամերիկացիների սատարումն Արցախին եւ այստեղ իրենց ուրույն տեղն ունեն ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը, մեր բարեկամ կոնգրեսականներն ու սենատորները։ Նախագահն արժևորել է Վաշինգտոնի շոշափելի դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը կայունության պահպանման Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ արդարացի կարգավորման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու խորացումը եղել է, կա եւ կմնա մեր արտաքին քաղաքականության հիմնարար ուղղություններից մեկը, ընդգծել է նախագահ Սահակյանը։ Նախագահն Արցախի հանրապետության pedagogan պարգևները հանձնել ԱՄՆ-ի խում կոնգրեսականների եւ սենատորների Արցախին սատարելու եւ Արցախ ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացման գործում շոշափելի ներդրում ունենալու համար։ Նույն օրը Բակոսյանյանը Վաշինգտոնում այցելել է Ամերիկայի հայկական ազգային կոմիտե, հանդիպել կառույցի ղեկավար կազմի եւ աշխատակիցների հետ։ Նա բարձր է գնահատել այդ հայկական կազմակերպության աշխատանքային ազգային տարբեր խնդիրների լուծման գործում, երախտագիտություն հայտնելով Արցախին վերաբերող հարցերը մշտապես հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Բակոսյանյանը վստահություն է հայտնել, որ Ամերիկայի հայկական ազգային կոմիտեի հետ սերտ փոխգործակցությունը միմիայն կամրապնդվի օրինակելի որակելով կազմակերպության ազգանվեր գործնեությունը։ Նույն օր Արցախի հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևելյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ղեկավար Կազմի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, Արցախ սփյուռք համագործակցությանը, ԱՄՆ Արցախ կապերի զարգացմանն ու խորացմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևելյան Ամերիկայի կառույցի գործնեությունը Ուղված Արցախի սատարմանը, համազգային կարևորագույն խնդիրների լուծմանը, հայրենիք սփյուռք ապրի ամրապնմանը, հույս հայտնելով, որ ապագայում եւս աշխատանքները կշարունակվեն նույն երանդով եւ արդյունավետությամբ։ Բաքվի համար կարևոր չէ թե ինչ օրակարգով է Արցախի հանրապետության նախագահն այսելել ԱՄՆ եւ զարմանալի ոչինչ չկա, որ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտային Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Վաշինգտոն կատարած այցի առնչությամբ։ Այդ մասին ասել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանը, հավելելով, որ զարմանալի կլներ, եթե Ադրբեջանը ողջուներ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ադրբեջանը միշտ էլ արձագանքում է ոչ միայն այցերի, այլև համապետական ընտրությունների կապակցությամբ, լինի դա նախագահական թե խորհրդարանական ընտրություն։ Բաքու միշտ էլ վայնասուն է բարձրացնում, ասել է Արթուր Թոմասյանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Աշխատանքային այսօր Ավստրալիայում գտնվող Արցախի հանրապետության pedagogan նախարար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Նոր հարավային Ուելսի խորհրդարան։ Տեղի ունեցել հանդիպում Նոր հարավային Ուելսի Հայաստան-Ավստրալիա բարեկամական խմբի հետ, որին ներկայ էր նաև Ավստրալիայում Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը։ Հանդիպումը նախագահում էր խորհրդանի անդամ Ավստրալիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Ջոնաթան Օդեան։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել նոր հարավային OLC խորհրդանին Արցախի հանրապետության ժողովրդի կողքին կանգնելու համար, ճանաչելով նրանց անկախությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Նա հատկապես շնորհակալություն է հայտնել Ջոնաթան Օդեային, Հումակ Դերմոտին, Դամիեն Դյութհոփին մեկ ամիս առաջ խորհրդանում Սումգայիթի ջարդերի 30-ամյակի հետ կապված ելույթի համար։ Արայիկ Հարությունյանը եղել է նաեւ նոր հարավային OLC նահանգային խորհրդանի հարակից խաղության այգում գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակարի մոտ եւ իր հարգանքի турքը մատուցել հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ 1997 թվականին նոր հարավային OLC խորհրդանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը եւ իր որոշումը վերահաստատել 2013 թվականին։ Ավստրալիայի ամենամեծ նահանգը 2012 թվականի հոկտեմբերին ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Օրվա արդիվ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության Սնդամթերքյան վտանգության պետական ծառայությունը Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 դպրոցում կազմակերպել էր օրվան նվիրված միջոցառում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության որակի եւ օպերատիվ հսկողության տնտեսչության պետ Արթուր Ներսիսյանն ուսուցիչներին եւ աշակերտներին նախ տեղեկություններ հաղորդեց սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին։ Առաջին անգամ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին խոսվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1962 թվականին նախագահ Ջոն Քենեդիի կողմից։ Օրինագիծը ընդունվեց, որտեղ հստակ նշված են այն բոլոր սկզբունքները, որոնք որ պետք է ապահովեն ներսվարող սուբյեկտները, որպեսզի իրավունքների ոտնահարում չդիտարկվի բարողների։ Այսօր սպառողը մեր հանրապետությունում որքանով է իրազեկված իր իրավունքների մասին։ Արդյոք նա գիտե անվտանգության, ընտրության, լսելի լինելու եւ վերջապես վնասի փոխհատուցման իր իրավունքների մասին։ Արթուր Ներսյանը հորդորեց լինել հետևողական այս հարցերում եւ անհրաժեշտության դեպքում անպայման կիրառել դրանք նման միջոցառումներ սպառումների օգնի պաշտպանության օրվակապակցությամբ կազմակերպում էին, սակայն այս միջոցառման միջակայքերը ավելի մեծ են եւ ավելի նորություններ կա, այսինքն դեռ միջոցառման շրջաններում յուրօրինակ ակցիա է կազմակերպելու, անձինս մեր ծառայության կողմից մշակված սպառումների ուղղությամբ այդ մեթոդական ձեռնարկի, որը կբաժանվի մեր աշակերտներին այդ համատեղ, մեր մասնագետների կողմից կբաժանվեն տաբեպարենային ապրանքների խանութներ, որպես սպառող ներկայացած մեր ազգաբնակչությանը։ Ինչին է այսօր սպառողը առավել շատ ուշադրություն դարձնում, բնականաբար, պահպանման ժամկետին։ Արտուր Ներսյանը հիշեցնում է, որ բացի պահպանման ժամկետից գոյություն ունի նաև պահպանման պայմաններ։ Առաջին հերթին ցանկացած ապրանքատեսակ, հատկապես կենթանական ցակման սննդամթերք, նրանք ավելի զգայուն են ջերմաշրջանային պայմանների տատանման հետ կապված։ Դրա համար բացի այդ պահպանման ժամկետից գոյություն են նաև ջերմաշրջանային պայմաններ, որին պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, դա էլ է շատ կարևոր պայման։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները աշակերտների հետ միասին այցելեցին մի շարք խանութներ, սպառողների հետ ունեցան զրույցներ։ Կնորդ Սվետլանա Բաբայանը ընդհանուր առմամբ դժգոհություններ չունի։ Դուք ինձ Սվետլանա հաճախակի եք բնականաբար օգտվում զարաբնույթ խանութներից, որքանով եք դուք տեղեկացված ձեր իրավունքների մասին։ Շնորհակալի տեղյակ չեմ։ Ձեր իրավունքների մասին տեղյակ չէիք մինչև այսօր։ Ես կարող չունի ասում։ Դեստե որոդի բլոխ լավա, օգտրոքներն լավա, ասացի մեն դշոտ լավնա։ Իսկ ժամկետան սա պրակտերի մասին ինչ կասեք։ Հաճախակի եք։ Ես պտահ հաշվում։ Նշենք, որ ծառայության կողմից մշակվել են մեթոդական ձեռնարկներ, որոնք այսօր բաժանվեցին սպառողներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ադրբեջանի իշխանության գլխավոր գաղափարախոս Ռամիզ Մեհդիևը, ով 1994 թվականից ի վեր ամփոփող զբաղեցնում է այդ երկրի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը, լույս է ընծայել իր հերթական, այսպես ասած, գլուխգործոցը՝ ադրբեջանական ժողովրդի ցակումնաբանությանը նվիրված երկու հատոր։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Ինչպես հաղորդում է Ազերթաջ պետական լրատվական գործակալությունը, ադրբեջանական ժողովրդի ցակումնաբանության հարցը ուսումնասիրել են ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանյան գիտնականներ, բայց այս հարցում լրատվամիջոցի տեսակետով համակարգված մոտեցում էր անհրաժեշտ, ինչը եւ արել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար ակադեմիկոս Ռամիզ Մեհդիևը։ Ինչու ադրբեջանցիներին հանգիստ չի տալիս իրենց ցակման հարցը։ Ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանի գնահատմամբ նման գրքերի կարիք եւ մոտեցումների կարիք ունի այն ժողովուրդը, որը չունի սեփական պատմություն եւ փորձում է ինչ որ արհեստականորեն այո այնպես որ պետք չէ դրան շատ լուրջ վերաբերել բայց միևնույն ժամանակ նաեւ պետք չէ աչքաթող անել Ազգային ինքնության որոնումները դեռ երկար են տանջելու այդ երկրի գիտնականներին ու ակադեմիկոսներին, մինչև որ կամ կհամակերպվեն դառը ճշմարտության հետ, կամ էլ անգիր կանեն իշխանության հрамծրած գիտական թեզերն իրենց իբր թե հինամենի պատմության ու հերոսական անցյալի մասին։ Բայց ինչ խնդիրներ է առաջադրում այս ամենը մեզ համար։ Արդյոք պետք է լուրումունջ նայել, թե ինչպես են մեր հարևաններն իրենց համար պատմություն հորինում փոխանակ փորձենք արձագանքել դրան, հա, մենք ինքներս պիտի աշխատենք, որովհետև իսկապես եկեք խոստովանենք, որ շատ դեպքերում նույն Ադրբեջանը իր սուտը, իր չեղած պատմությունը ավելի լավ է հрамցնում, քան մենք մեր ունեցածը, մեր ճշմարտությունը։ Մենք բավարար ուշադրություն չենք դարձնում այս քարոշչական պատերազմին, անկեղծ ասած չգիտեմ պատճառը որն է։ Ամեն մեկս մեր մասով թերևս փորձում ենք ինչ որ մի բան անում ենք, բայց դա պետք է համակարգված աշխատանք լինի։ Վարդգես Բաղարյանն արդեն առիթներ ունեցել է բարձրաձայնելու իր մտահոգությունները նորագույն պատմության վավերագրման մասին։ Նրա համոզմամբ այդ հարցով պետք է զբաղվեն ոչ թե առանձին անհատներ, այլ հատուկ կազմված գիտական կառույց։ Պետք է ունենալ հանրագիտարան, որը սերունդներին կթողի պատմությունն առանց պատեհապաշտ սրբագրումների այդ համակարգված աշխատանքի այդ քվինտեսենցը պետք է լինի հենց այդ նույն հանրագիտարանը որը ոչ թե ուղղակի ադրբեջանցիների բերանը փակելու համար, այլև իրական մեր պատմությունը ներկայացնելու համար։ Մենք ունենք այդ պատմությունը, մենք կարիք չունենք ինչ-ինչ բաներ սեփականացնելու, բայց կարիք ունենք եղածը ճիշտ ներկայացնելու։ Սա շատ կարևոր է եւ այստեղ մենք կարծում եմ բոլորս էլ ունենք այդ թերացումը։ Յուլիա Վանյան այսօր Հադրութի շրջանում հաստատվել են համայնքների ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվություններն անասնագահականակի հաշվառման մասին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Ավթյանը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության Հադրութի վիճակագրական բաժնի պետ Արթուր Սարգսյանի կողմից ներկայացված տեղեկանքի 2018 թվականի հունվարի 1-ի դուրսամ շրջանում արկա է 5763 գլուխոշը եղջերա ուրանասուն 1917 մեղվանտանիկ Բաժնի պետը ներկայացրեց նաև 2017 թվականին արտադրված անասնապահական մթերքների ցուցանիշները։ Որոշման մի այլ կետով հանձնարարվել է համայնքների ղեկավարներին յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ունենան համայնքի յուրաքանչյուր պահվող անասնադոխականակի մասին թարմացված տեղեկություններ եւ միջև հաջորդ ամսվա 5-ը ներկայացնել շրջանի վիճակագրական բաժին։ Մարտունու շրջանում գրանցված է 202 սկզբնական արմյութենական կազմակերպություն 2212 անդամով հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը Հանրապետությունում պետական աջակցությունը եւ ուշադրությունն արմիությունների գործնեության նկատմամբ տարեստարի մեծանում են։ Միության կողմից կատարված աշխատանքների շուրջ զրույցի ընթացքում շրջանառկազմակերպությունների միության նախագահ Աշոտ Մակիրոսյանն նշեց, որ գրանցված է 202 կրկնական արմիությունական կազմակերպություն։ 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին ավելացել է 1 կազմակերպություն։ Աշխատում են արմիությունների շարքերը համալրելու, ժողովրդի վստահությունն ավելի նվազելու, աշխատավորների աշխատանքների աշխատանքային սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին ուշահեն առնչվող պահանջները կատարելու ուղղությամբ նաև ակտիվորեն մասնակցում մեր պետության կերտման, հզորացման եւ խաղաղության համարապնդման գործին։ Անցած տարում սկզբնական կազմակերպություններից արմիության ընթացիկ հաշվին է փոխանցել 17 միլիոն 562245 դրամ համավճար։ Այդ ընթացքում սկզբնական կազմակերպությունները մշակութային, կուսմասայական, ռազմահայրենասիրական միջոցառումների անցկացման եւ նյութական աջակցության նպատակով Ես արմիությունից ստացել եմ 7 միլիոն 600 հազար դրամ գումար։ 2017 թվականին արմիության 28 անդամի համար ձերքեպել առողջարանային ուղեբրեր։ Տարբեր սոցիալական խնդիրների լուծման համար արմիության 27 անդամի տրվել է նյութական օգնություն։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չափար գյուղում բնակվող Արթուր եւ Գոհար Գրիգորյանների բազմազավակ ընտանիքը նորակառույց բնակարան կունենա։ Այս մասին ասել է Չափար համայնքի ղեկավար Վարդգես Սաղյանը, ավելացնելով, որ կահավորված 4 սենյականոց տունը կառուցվել է շնորհիվ բարերար Վարուժան Գրիգորյանի։ Նրա խոսքով շինարարական աշխատանքները մեկնարկել էին 2015 թվականի հոկտեմբերին եւ շուտով տունը կհանձնվի շահագործման։ Գրիգորյանների համար տունը կառուցվել է հիմնադրամի Մեր տունը ծրագրի շրջանակներում, որը վերաբերում է 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի այդ ծրագրով մեր համայնքում նախատեսվում է եւս մեկ առանձնատուն կառուցել, որի հողային աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են, նշել է Վարդգես Սաղյանը։ Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին եւ խղճի ազատության ու կրոնական գազམ་ակերպությունների մասին ԼՂՀ օրենքները, Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ընդունել է որոշում, համաձայն որի 2018 թվականի ապրիլի 2-ի աշխատանքային երկուշաբթին տեղափոխվում է 2018 թվականի ապրիլի 14-ը շաբաթ օրը։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 15-ին ժամը 10:00-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհին տեղտեղ արկա է մերկասառույց։ Նախարարությունը բոլոր վարորդներին հորդորում է մարզեր երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու արագության մինչև 15-ից 20 մետր ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան, տաքություն։